قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا Sema, hakika mimi namwomba Mola wangu mlezi wala simshirikishi yeye na yoyote. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا Sema, mimi sina mamlaka ya kukudhuruni wala kukuongozeni. Qul inni lan yujirani min allahi ahadu wa lan ajida min dunihi multahada, sema hakika hapana yote awezaye kunilinda na Mwenyezi Mungu wala sitapata pa kukimbilia isipokuwa kwake yeye tu. Illa balagham min allahi wa risalatihi ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا Ila nifikishe ujumbe utokao kwa Mwenyezi Mungu na risala zake. Na wenye kumuasi Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi hakika hao watapata moto wa jahannam wadomo humo milele hatta idha raaw ma yuadun fasayalamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada hata watakapoyaona wanayoahidiwa ndipo watakapojua ni nani mwenye msaidizi dhaifu na mchache wa idadi. Qul in adri aqribun ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada, sema sijui kama yapo karibu hayo mnayoahidiwa au Mola wangu mlezi atayawekea muda mrefu. Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada, yeye ndiye mwenye kujua yasiri wala hamdhihirishie yote siri yake illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada isipokuwa mtume wake aliyemridhia naye huyo humwekea walinzi mbele yake na nyuma yake ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا Ili yeye ajue kwamba wao wamefikisha ujumbe wa Mola wao mlezi na yeye anayajua vyema yote walionayo na amedhibiti idadi ya kila kitu. الله أكبر الله أكبر la ilaha illa Allah. Sema hakika mimi na Mola wangu mlezi peke yake wala simshirikishi na yeyote katika ibada. Sema mimi sina uwezo wowote juu yenu wa madhara wala kukuleteni uongofu na manufaa. Sema hakika mimi hapana yeyote awezaye kuniondolea adhabu nikimuasi Mwenyezi Mungu wala sipati pa kukimbilia kuikimbia adhabu yake lakini liwezalo ni kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu na risala zake alizonituma nitifikishe na mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu na mtume wake na kepuza dini ya Mwenyezi Mungu basi hakika mtu huyo atapata moto wa jahanamu wabakia humo milele hata watakapoiona adhabu waliyoahidiwa hapo basi watajua wakati itakaposhuka nani mwenye msaizi dhaifu asiye na nguvu na yupi mchache wa idadi ni wao au waumini sema enyi makafiri sijui ni karibu hiyo adhabu mlioahidiwa au Mola wangu mlezi ataifanya iwe mbali yeye ndiye mjuzi wa ghaibu yaliyosiri hapana mmoja katika viumbe vyake anayeijua siri yake ila mtume aliyemridhia kumjuvya baadhi ya hiyo siri naye humwekea mbele ya huyo mtume na nyuma yake malaika wa kumkinga na wasiwasi ili Mwenyezi Mungu ayajue hayo yametokea kuwafikiana na alivyokadiria ya kwamba manabii hakika wamefikisha risala za Mola wao mlezi na kwa hakika yeye keshajua kwa kufafanua yote walionayo na anajua idadi ya viumbe vyote hapana kitu kinachompotea yeye